Skicka hem mig till Bollnäs, skicka hem mig till Bollnäs Där skogen står i blom och där gräset lyser grönt Skicka hem mig till Bollnäs, skicka hem mig till Bollnäs Där finns lingonris på varje hygge och riktigt trä i varje bygge Undra på att jag vill hem för allt det där är mitt Skicka hem mig till Bollnäs, skicka hem mig till Bollnäs Där skogen står i blom och där gräset lyser grönt Skicka hem mig till Bollnäs, skicka hem mig till Bollnäs Där är det så lugnt och skönt Uppe i Bollnäs heter flicka jämta och de finns i varje glänta Alla är de glada och ingen har att bli Du kan hitta dem i klöverängar, jordgubbsland och blomstersängar Och på lördagskvällen kan du träffa någon i smyg Skicka hem mig Där skogen står i blom och där gräset lyser grönt Skicka hem